ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ويم الله Allaha samilosnog, samilosnog. I siromašnim muhađirima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i svoje lišeni, koji žele da Allahovu milost i naklonost steknu i Allaha i poslanika njegova pomognu, to su zaista pravi vjernici. I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjeri još prije njih je učinili. Oni vole one im se doseljavaju i u grudma svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje ne osjećaju. I više vole njima nego sebi, mada im je samima potrebno. a oni koji se uščuvaju lakomosti, on će sigurno uspjeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru, čijom se milošću sve lijepo u našim životima ostvaruje. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nam čuva sve blagodati kojim, kojim nas je obdario, a posebno da nam čuva blagodat vjere u našim srcima. Salavat selam njegovom emineniku Muhammedu, časnoj plementoj porodci, vrlim ashabima i neka je salavat selam mir i spas na sve one koji slijede istinu i zovu istini i mole gospodara da na to istini presali do sudnjega dana. Amina. Gospodaru, molimo te da nam dadneš korisno znanje i da nas počastiš da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu si nas ti poučio. Milošću, tvojom te molimo, jer znamo da našim dijelima nikada zaslužiti nećemo, da nas uvedeš među svoje čestite robove. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, mi smo i dalje u društvu Sahiha imama Buharije čitamo hadise koje nam je imam Buharija sabrao i ranije smo spominjali da je nakon svakog hadisa imam Buharija klanjao dva rekata kada je stavio hadis u zbirku, nakon što bi dobro provjerio sve prenosioce, tekst hadisa, nakon što bi to uradio, onda je blizu 8000 puta klanjao po dva rekiata, jer je za svaki hadis klanjao po dva rekiata. I u tom kontekstu hoću večeras da počnemo sa nečim što je vrlo bitno za svakog vjernika i vjernicu. Samo tri skupine vjernika i vjernica imate, a dvije ne možemo nikako biti možemo samo ova treća biti. Prva skupina su muhađiri, oni u vremenu Rasulullah sallallahu Jer gospodar kaže i siromašnim muhađirima, Allah je oprosti. Druga grupa su ensarija, oni koji su pomogli te muhađire i onima koji su u Medinu za življenje izabrali, to su ensari. Dakle, Allah je dao da ima samo još treća skupina, a nije nam Enes Dobri proučio taj ajet na sljedećoj stranici. I jedino možemo, ako budemo takvih srca i takvih duša, biti sa ensarijama i sa muhađirima. Kaže, oni koji dolaze poslije njih. Poslije koga? Poslije muhađira i ensarija. Govore, Rabbena fil wali ihvanina levine sabakuna vil iman. Gospodaru, oprosti nama i našoj braći koja su prije nas živjeli sa imanom. Vrlo je bitno, draga braćo i sestre, da imamo na umu da ova sura, a sura se zove Hašer, sakupljanje. Allah je sve ljude sakupio u ove tri kategorije. Muhađir ne možeš biti, možeš ti i se iz svoga doma, ali muhađiri koji se ovdje spominju su muhađiri iz vremena Resulullaha, sallallahu alaihi wasallam. Ensarija ne možeš biti, jer su ovo ensarije koje su iz vremena Resulullaha, sallallahu alaihi wasallam. Možeš biti samo ova treća kategorija da dođeš nakon ove dvije kategorije i da kažeš gospodaru, oprosti svoj našoj braći koji su prije nas preselili sa imanom. Zašto ovo govori? Prije par dana nailazim na jednog čovjeka kojeg zaista cijeni. I čovjek je i intelektualac i čini dobro i tako. Međutim, kada sam ukazao da bih volio u jednom kontekstu da spominjem ashabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on kaže ja to ne volim kaže vi nekako kaže te ashabe uz Rasulullah kaže a razlika između njih i Rasulullah kaže ko nebo i zemlja meni je stvarno bilo teško to čuti jer sam vidio da ga je neko uzao i počeo ga voditi malo stramputicom jer po kome je prepoznaješ po kojem prepoznaješ učitelja nego po učenicima. Koga je Resulullah sallallahu alaihi wasallam odgojio nego te ljude? U konačnici ovaj Kur'an koga je zapisao i prenio iz generacije u generaciju nego ti plemeniti ljudi? I da Belaj bude veći, nastavio čovjek. Pa kaže, pa ono Ebu Bekri i Omer, kaže šta je bilo? Počeje tu oko Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhu da priča. Čovječe, pa zar nije hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da se mjerio ima Ebu Bekra i ima ostatka umeta. Čiji bi iman pretegnuo? Ebu Bekra. Pa, o Omeru, šta ćeš reći o Omeru nakon šetan je vazda blizu nas, oko nas, došaptava, navodi. Šta je rekao Rasulullah, za Hazreti Omer? Kaže, nije te sreo šetan, a da nije pobjegu. Nije te sreo šetan, a da nije pobjegao. A da ne govorim Hazreti Osman koji je bio takav da su ga se melek stidjeli. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam Zar Osmane da se ne stidim od tebe, a meleki sa Allahovi tebe stidi. Ili Hazreti Alija, onaj kome je Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao ti si meni poput Haruna Musau, samo što nema vjerovjesnika iza mene Takva si mi pomoć, takva si mi podrška. Čuvajte se, draga braće i sestre, čuvajte se uvezenih načina razmišljanja. Nijedna bošnjakina nije zadojila svoje dijete i odgojila svoje dijete da uvrijedi svojim jezikom ili postupkom ili riječju ili djelom jednog da shaba Rasulullah s.a.w. To nikada kod nas nije bilo. I ako ima novotarije u našem narodu danas, vjerujte da je to pa novotarija, Da se neko od plementija haba uvrijedi a znamo ovaj ajet, Allah je oprostio kom je muhađirima, ensarijama. Ne možeš nikako biti od njih. Jer to su ovi koji su iz vremena Resulullah. Može biti samo ova treća kategorija. Da kažeš, oni koji dođu iza njih i govore Rabbena filena voli ihvanina. Gospodar, oprosti nama i našoj braći i sestrama koji su prije nas sa imanom živjeli. Tog razmišljanja ja vas upozoravam da se dobro čuvate. Kogod uvrijedi, bilo kojeg od ashaba Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Allah meni i tebe nije odabrao za to vrijeme. Nije je odabrao. Još gore, imate sada onih koji u kući Resulullaha sallallahu alaihi sallam napadaju na ljudi Čuvajte se. Čim vidite takve ljude, znajte da vam je obaveza od njih se udaljiti. Reći, ja ne znam, brate, kako ćeš ti preseliti. Jer mumina i vjernika i vjernica ima samo tri kategorije. Jedan je muhađir, jedan je ansar i to vrijeme Rasulullah i oni koji dolaze poslije njih kažu Rabbena filena voli ihvanina alladina sabakuna bil ima. Imajte to u vidu i drago bi mi bilo ništa se slučajno zaista ne dešava da Allah dragi nagrad Jenesa što je upravo ovu suru otvorio. Pogledajte suru Hašar. Pogledajte suru Hašar. pogledajte 8, 9 i 10 ajet. Nek to bude jedan zadatak, pogledajte. I kako jedan Alim Allah rahmetile govori uvijek, kaže pogledaj gdje si ti pogledaj gdje si ti. Ja molim gospodara zaista da nam to bude velika pouka. Na samom početku da proučimo Fatihu ili da se sjetimo od ovo imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Redan lila el Fatih. Četrnaesto poglavlje u poglavlju o, o gusu. Ja bih vas zamolio ako ima mjesta, možda malo sestre da se samo pomire jer ima se stara na vratima da se popnu gore, ako nije problem. Tazahamu, tarahamu, kaže kada se malo ono stisnemo onda poseban Allahov rahmet silazi. I gdje čeljad nisu bijesna kuća nikada, ako Bog da nije tijesna. Ovo je Božja kuća, tako da ovdje trebamo najtolerantniji biti. Ima li da ga nikada nisu lupli dok je na seždi po glavi? Ja mislim da ne. Dobro. Došli smo do 14. poglavlja u knjizi o gusu. Vi znate da je čistoća, kako nas je obavijestio Rasulullah s.a.v. sastavni dio imana. I trebamo čuvati čistoću jednako kako čuvamo čistoću naših tijela, da čuvamo čistoću naših duša, naših misli. Kaže u da svaki grijeh do kojeg dođe počne sa mišljom. Ako u korijenu ne sasjećeš misao, nikada se nećeš osloboditi grija. U korijenu, dakle misa o grijevu kada dođe, čovjek ima obavezu ako želi sebe toga zaštititi jeste da odma odsjeće tu lošu misao jednom dobrom I uvijek znajte da posuda neće ostati prazna. Ili ćeš je ti napuniti onim što je lijepo, ili ćeš dozvoliti šeitam da napuni onim što je ružno. Nemojte dozvoliti da naša srca, a to je danas evo kada razmišljate, mi se družimo sa hadisom Rasulullah jednom heftično. jer se vama čini da ova hefta brzo prođe? A pogledaj koliko sahati provede insan pred računarom, pred, pred televizijom, koliko provede slušajući ovo ili ono, gledajući ovo ili ono. Vrlo je bitno da vjernik i vjernica onu posudu koju ima, a najvrijednija posuda koju možeš nasuti je posuda svoga srca. Nju ako si nasuo čistim vjerovanjem u gospodara, onda imaš, onda imaš lijep lijep i sretan život. Ako si usuo vjeri u Allaha, ali sumnji da su njegova pravila koja je Allah postavio najbolja za tebe, onda će ova sredina malo pomalo ubacivati otrova u posudu koja se zove srce. Ovdje 14. poglavlje je o jednoj lijepoj, o jednoj lijepoj, rekao bih pojavi koju čovjek treba u životu da uoči i ako može da je slijedi. Kaže babu men tatajjebe thumma gdesele wa bakija etheru tib. Kaže poglavlje osoba koja se namiriše, a zatim se okupa. A ostane nešto od traga mirisa. Subhanallah, vratit ćemo se tome u životu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na koji način je on govorio lijepim mirisima. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أندخ طيبا od Ebu Nu'mana, od Ebu Avane, od Ibrahima ibn Muhammeda al-Muntešira, od njegovog oca Muhammeda ibn Muntešira, kaže, pitao sam Hazretija Išu radijallahu anha, spomenuo sam joj mišljenje ibn Omera. I ovdje gledajte na koji način imate dosta, dosta mišljenja danas i stalno ljudi dolaze zbunjeni su. Kaže ovaj kaže ovako, ovaj kaže onako. Uvijek je Allah za i vjernicu. Prije par večeri sam bio ovaj, na jednom mjestu i pitaju me o jednom propisu. Ja kažem imaš razilaženje među lemom, većina ti kaže ovako, a ima i oni koji kažu ovako. A ti uradi, postupi nakon što to znaš onako kako ti srce kaže da trebaš da postupiš. Znači, vrlo bitno je za vjernika i vjernicu da traži znanje. Saznaj što ulema kaže o određenoj stvari, a onda nemoj poslušati nikoga drugoga doli svoje srce. Dokle god znaš da ulema kaže i ovako i ova. I ovaj hadis na samom početku kaže ovaj Mohamed ibn Montešir kaže ja sam čuo da Ibn Omer ima neko mišljenje, ja sam otišao sa tim njegovim mišljenjem kod Hazretija Iši. I ovo je zaista počast ženi u islamu i prije par dana pitam studentice kojima sam predavao čista semestar terminologiju hadisa ima jedna lekcija, zove se doprinos učešće žena u prenošenju hadisa Rasulullah sallallahu I sad, pito, usmeni je ispit na kraju za veću ocjenu, kaže možete možete nabrojati barem 3-4 žene koje su se istakle ovaj, u prenošenju hadisa, mimo ashabiki, naravno da znaju Hazretija Išu, hoću drugu generaciju, treću, petu, primjer radite imate učiteljica Ebu, učiteljica Ebu Abdullaha Buharije, koje su bile žene. Čak najjači rivajet, najjače predanje ove hadijske zbirke od Kerime. Kerima se zvala hadisa, bila. Hafiz hadisa. Bila žena učenja. Pita ni, ona, znate One ne znaju. Ja kažem, šta bi sad ovi koji se bave dženderom rekli? Jel, žene, jel, a ne znate imena ovaj. I kažem onda, među mojim profesorima je bilo ljudi koji su mi pričali da je učio pred 40 žena hadis Rasulullah. To je bilo 50 60 godina prošloga stoljeća. Danas vrlo je malo žena koje su u bilo koju, evo pogledajte u Bosni, da se neka istakla u oblasti fika. Pa kad žene imaju neku dilemu, mogu se njoj vratiti. Koliko imamo u Bosni? Jel 10, 15, 50, koliko? Jel? Iz oblasti tefsira. Svako jutro uzmiješ jednu stranicu Kur'ana, prijevod, pročitaš, pa kažeš, ovo mi nije jasno, subhanallah, koga bi mogu nazvat? Subhanallah, koliko ima? Znači, Hazretija Iša je zaista počast ženi je da je 50 godina iza Resulullah sallallahu alaihi sallam. Ona koju su dolazili da je pitaju o vjeri je bila Hazretja Iša. A tu hoću da vam kažem što je po meni muđiza Resulullah sallallahu alaihi sallam. Vi znate kakav je arapski mentalitet. Svi, kogod je imao kontakta sa ratima zna kakav. Ako nije oplemenjen islamom, to ti je klasični beduiniza beduiniza. Klasični. Tu. Za vrijeme Hazretja Iši Počeli su pričati ljudi koji su počeli ulaziti u islam pa kaže, znaš šta prekida namaz? Kaže, kad ispred tebe prođe pas, magarac ili žena? Kaže, njima Hazret je išao van, kako ćete nas izjednačiti? Sa životinjama, u konačnici ni životinje ne prekidaju nama. A zamisli to iza Resulaha 10, 20, 30 godina, ali Hazret je iša još živa. I onda njima kaže, tako mi Allah, znala sam biti ispred Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, moje noge su u pravcu kible i kad hoće na seždu da padne Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam, ja bih pokupila svoje noge i on bi tu na seždu pao. I zaista je ovo jedna počast i poseban razlog da volimo našu majku Hazreti Aishu radi anhu. Kaže Ibn Omer je govorio, a e sada njegovo mišljenje, o kojem je pitana Hazreti Iša ma vohibu en uspiha muhriman endahu tiba. Kaže, nije mi drago kad čovjek hoće da obavi hađ ili umru. Onda osvani muhrim, jel? Treba da obuče ona ihra. Kaže, nije mi drago da osvanim muhrim, hoću da obavim hađ ili umru, a da se iz mene čuje miris. Zašto? Jer vi znate da ne smije hađija i onaj koji ide hađ hađi umru, od onih stvari koje mora ostaviti, koje mu je obaveza ostaviti jeste da se ne smije mirisati. Čak i kupanje je bez upotrebe mirisnih sapuna ili mirisnih šampona. Tih nekoliko dana dok se obavi dok se obave obredi hađa ili taj dan kada obavlja umru, jer se umra, hvala dragom gospodaru, za par sati obavi. Kaže, ne volim da se iz mene čuje miris kada hoću da obavim hađi ili umru. Kaže, fatalet Aisha, pa je rekla Hazretja iša radijallahu anha, E sada ona govori o svom iskustvu sa Rasulullahom sallallahu alaihi I uvijek je mjerilo. Vjerujte, suština života jesu mjerila. Ako čovjek ima ispravna mjerila, bez obzira što nekada skrini, vratit će se. Ako ima kriva mjerila, koliko god da on pokušava da se vrati, ne može jer nema osnovi, nema se čemu vratiti. I vjernik i vjernica čitav život. Glavna borba je u tome da meni bude mjerilo Rasulullah sallallahu Da meni mjerilo bude njegov život. Bez obzira koliko to teško bilo, koliko čovjek nekada ima odstupanje. Ako imaš uzase se osobu koju je mjerilo la ilaha illallah Muhammedu Resulullah, možeš na kraj izaći. S ovim životom sretan i zadovoljan bit, iako Bog da spaša na budućem svijetu. Ako osoba nema la ilaha illallah Muhammedu Resulullah, vjerujem kad ta će doći do lama. I zato čuvati la ilaha illallah Muhammedu Resulullah, najveći zadatak. I kaže, pa je iša rekla, eneta jevtu Rasulallah, ja sam namirisala Božijeg poslanika, sallallahu alaihi I to su ono što smo govorili, ti mali, ta mala dijela pažnje, koja tako puno znači. Juče Allahovog davanja, kad smo se družili na klubu knjige, spominjem onaj hadis da je od poštovanja prema tvojim roditeljima da paziš njihove prijatelje. Znači, subhanallah. I zaista je to velika stvar. Čuvajte prijatelja svojih roditelja. Vjerujte da im to puno znači. Danas iza podne namaza izlazim kad jedan od ljudi pita mene znaš li ti meni? Hvala Allahu ja ga se sjetim. Mislim što mi je problem nekada. Nekada a, zna, a ne znam ne, znam kako ime čovjek. I hvala Allahu sjetim mu se imena i prezmena i sjetim se gdje smo se upoznali. E, kaže, ja sam, kaže, danas mi kaže, a ja to jučer pričao, kako treba prijateljstvo svojih roditelja čuva. Kaže, ja sam veliki abav s tvojim babom. A meni drago, subhanallah, juče govorim o tom hadisu, a sutradan Allah mi dadne priliku da čovjeka koji sad 65-70 godina, da prema njemu izrazim poštovanje, da i alhamdulillah, Allah je dao da vjernik i vjernica imaju taj, taj osjećaj. Kaže, ja sam namirisala Resulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tafe fi nisaihi pa je onda otišao izjariti izjaretio svoje hanume thumma asbaha muhrima i onda je osvanuo kao muhrim dakle osvanuo je osvanuo je želi da obavi hađi ili umru e, hadis koji se e, na, nadovezuje na ovaj je sljedeći i njega ćemo brzo pročitati pa ćemo se vratiti komentaru 271. Hadesana Adem kala hadesana Šobe kala hadesana Al-Hakemu an Ibrahim an il Eswad Ana Prenio nam je Adem od Šobe, od, od Hakema, od Ibrahima, od Esveda, od Aisha. Samo drugi sene. A Iša radijallahu anha kaže ke enni enzuru ila wabisi tibi fi mefrati nebi wa huwa muhrim sallallahu Kaže kao da gledam svojim očima kaže trag mirisa koji je ostao na Resulullahu sallallahu alaihi sallam na početku njegove kosi. Namirisala mu je glavu. Kaže, gledam, kaže, onaj trag mirisa koji je na glavi Rasulullah s.a.v. se vidio. Ovdje, ovaj hadis, dosta je poruka. Možda su najbitnije sljedeće. Prva stvar, pogledajte, Hazreti Aisha radijallahu anha je žena koja 45-50 godina iza Rasulullah sallallahu poučava žena. Proces povratka muslimanskih zajednica islam počeće u trenutku kada se istinski naše sestre, naše majke, naše kćeri zainteresuju za svoj din, za svoju vjeru. Jer one ne samo da one ne samo da su pola društva, nego zaista odgajaju i drugu polovinu. I zato pogledajte serije, pogledajte filmove, pogledajte reklame. Vjerujte da je 90% toga usmjereno za ono što danas nazivaju neurolingvističko programiranje. Poslano da programira žensku populaciju. Jer evo, nakon deset godina braka vidjet ćete da ako vam je Hanuma čestita, pazit ćete i svoje i njene prijatelje. Ako Hanuma ima neke druge namjere, od svakog prijatelja ćete udaljiti. Ljudi, moramo biti svjesni koji utjecaj imaju žene na, na ljudi. Ako je on pozitivan, on može sagraditi ne jednu kuću, ne deset kuća, nego može sagraditi društvo. Ako se ženama uzme osjećaj za la ilaha illallah Muhammedu Rasulu, onda je to lutanje. Onda je to vrčenje u krug do trenutka da čovjek kaže pa ja, ja ne znam šta ću ovo. Kako je to jedna žena kazala, nedavno na televiziji slušam, pitaju je, kaže, razvela se prije 35 godina. Pitaju je, kaže, pa kaže, ostali smo mi prijatelji, imali su jedno dijete i tako. Kaže, ovim riječima, kaže, kad je insan iskren i vidiš na osobi da je iskren, kaže, Bog me dragi ljubio ako znam zbog čega smo se mi rastali. Ali loša odluka oblikuje čitav život. Vrlo bitna stvar. Hazretija Iša je ostala iza Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam kako bi se muslimansko društvo stalno imalo vratiti. Ali pazite, 40 godina su pravedne halife. Znači više nego što su ostale pravedne halife, ostala je Hazretja Iša. Zajedno Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija su vladali koliko? 39 godina i 6 mjeseci. Hazreti Hasan je vladao šest mjeseci. Sa Hazreti Hasanom se upotpunilo, u hadisma je Resulullah najavljivao, iza mene će vlast pravedna biti, kaže, 40 godina. A onda će biti vladar, kralje. I 40 godina je vladao Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija, zajedno. 39, 6 mjeseci, Hazreti Hasan 6 mjeseci. To je 40 godina. Hazreti je išao ostaje još za vrijeme Muavije. I umrla je za vrijeme Muavije, radijallahu anhu, ona i dženaziju je klanjao najpoznatiji prenoslac hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam Hazret Ebu Hureyre. Ukopali su je pored drugih hanuma Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Druga stvar, vrlo bitna, jeste jedan hadis koji vjerovatno se često spominje evo u kontekstu, pogotovo Božije poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže Božiji poslanik Hubibe Ileja min dunjakum en u wa kaže Boži poslanik, od vašega dunjaluka, doslovno, od vašega dunjaluka dvije stvari su mi eh, dragim učinjene. Kaže žene i miris. Žene i miris. Vođuva ilat kurretu ajni fisala. A radost oka moga je u namazu. I sada kada gledaš, evo sve što se dešava u savremenom dobu, ovaj hadis je vezan i za miris, namirisati se lijep miris je sastavni dio onoga što vjernik treba u svome životu da ima. Zato čuvamo čistoću, da insan lijepo miriši. I Boži poslanik ovim hadisom, da mu je od unjaluka drago žene i miris. Šta hoće kazati? Da je prirodno da čovjek, muškarac, osjeća sklonost prema suprotnom spolu. I da je čuvanje ljudske, nepokvarenje, nepomućene prirode, šta? Da voli suprotni spol. Ono što mi danas vidimo, da se da se mijenja. Jednako tako, kako je od zdrave ljudske prirode da da voli lijep miris. Svako voli lijep miris. Ti kada prođeš pored drveta koje lijepo miriše, obraduješ se. Kad uđeš u bašću gdje lijepo miriše, obraduješ se. I posljednji dio je e, ravnoteža. Resulullah je rekao, iako imao više hanuma, nije mu radost oka njegovoga bilo ni u djeci njegovoj, ni u hanumama njegov. Nego mu je radost oka bilo u čem? Subhanallah. Kaže jedan veliki imam Ibn Qaim al Kaže troje. Ako ne osjetiš da je tvoje srce u tome prisutno, Allah ti ili Kaže kao da si umro. Troje. Ako ne osjetiš da je tvoje srce u tome prisutno, kaže kao da si umro. Kaže prvo kada staneš na namaz da klanjaš. Ako srce nije prisutno, zna da si umro prije nego što si umro. Živiš, dišeš, srce kuca, ali nema onoga što te čini, što te čini ako Bog da vječnim u dženetu. A to je prisutnost u namazu. Drugo, kada Allaha spominješ ako ti srce nije prisutno. I treće, kada učiš Kur'an ako ti srce nije prisutno. I odraz zdravije ljudske prirode jeste upravo to. I molim vas, koliko god je ovo teško, mi često upadamo u situacije da moramo braniti svoje vrijednosti i svoje stavove najbitnija stvar koju možemo učiniti u našem dobu jeste da prestanemo ljudima govoriti šta sve nije i da im svojim primjerom pokažemo šta jeste. Jer mi kada govorimo da 1 plus 1 nije 3, nije 4, nije 7, nije 100, nije, mi smo upali u situaciju da ćemo stalno morati dokazivati šta, šta nije. Mi trebamo svojim životima pokazati šta jeste. I možda je danas najveći problem u našem prisustvu javnom životu što mi stalno ljudima govorimo šta nije. Nemojmo im govoriti šta nije. Pokažimo im svojim primjerom šta jest. Omer ibn Abdulaziz, kada je postao halifa, za njega kažu da je peti pravedni halifa, doveo jednog od svojih komandanata i rekao, kaže, od sada si ti zadužen, glavni komandant si mi vojski. I sad on pita ga komandant nakon što su nekog vremena, kaže, zašto si mene odabrao? Subhanallah kaže, ima i odvažnijih od mene i boljih stratega i sve, ima i oni koji su u mojoj ravni, ima i oni koji su slabi. Kaže, zašto si baš mene odabrao? Kaže, jedne prilike bio si tamo gdje si mislio da te samo Allah vidi. I vidio sam te da si stao na namaz da obaviš dva rekiata gdje te niko osim Allaha ne vidi. Razlog što si ti postao komandant moje armije, što čovjek koji se sakrio od ljudi i hoće da obavi dva rekiata je čovjek koji može sve povjeriti. Jer ti sebe sakrio, Allah dao da te ja slučajno vidim razlog što sam te odabrao jeste upravo to. Zaista čuvati ovaj zdravi osjećaj. Najprije, la ilaha illallah Rasulullah kroz namaz. Nek nam namaz bude težak. Da ti neko kaže izgubio si hiljadu maraka, kako bi se osjećao? A jutro sabah sam prespao. Pa kaže Rasulullah, onaj ko ne klanja kindiju, kaže kao da je izgubio savi metak i sav porod. Onaj ko ne klanja kindiju, kao da je izgubio savi metak i sav porod. Drugo, čuvati čuvati ovaj osjećaj, osjećaj zdrave prirode. To će biti u sljedećim godinama najveći izazov svima nama. Globalizacija nije nama zakucala na vrata, braće i sestre, nego je zaista popla, poplavila naše domove. Ja molim gospodara da mi ostanemo dosljedni svojim vrijednostima i čuvamo se svega onoga što nas udaljava od uzvišenog stvrtelja. Da nas gospodar u tome pomogne. Prije nego što proučimo dovu, samo da vam napominjem da ćemo i večeras ako Bog da prikupljati pomoć novčanu, onaj sandučić, za porodice koje su iz Sirije. Sedam porodica dobili smo zaduženje od udruženja Sirijaca, sirijske dijaspore ovdje, da pokušamo da njima saberemo, saberemo pomoć. Prošli put je negdje oko 200 maraka skupljeno. Ako Bog da kada do kraja mjeseca februara ćemo raditi to, ne bi li Allah dao da i mi Znate, kad na sudnjem danu čovjek dođe, pa ga gospodar bude pitao, bio sam gladan, nisi me hrani tada će svako od nas pitat gospodaru, tebi ne treba hrana. Allah će mu kazati, moj rob tajta je bio gladan, ti ga nisi nahranio. Da i mi imamo tu, ako Bog da udjela. Još jednu stvar, nama iz čitave Bosne i Hercegovine dolazi upiti. Kaže, otvorite žiro račun da prikupljamo, vjerujte, čak preko okeana, 5, 6, 7 hiljada kilometara odavde ljudi šalju e-mailove, pitaju, hoće da pomognu mi se ne bavimo humanitarnim radom. Ovo, braćo i sestre, razumite isključivo kao odgoj naših duša. I mi kada pronađemo prostor kao što smo pronašli da ovu hranu koju skupimo prije svake halke, da prenesemo u narodnu kuhinju. To je naš odgoj, odgoj naših duša. Alhamdulillah, mi imamo dobrih humanitarnih organizacija. Mi se ovdje samo odgajamo. To je marka 2, 5, 10, koliko ko može, donesemo hranu i odnesemo u narodnu kuhinu To je da naviknem sebe da svake hefte dadnem obavezno sadaku. I sutra nisam u tabačkom, otišao sam, ne znam gdje, ne družim se više. Ali kad dođe četvrtak, men će naum pas, šta sam ja radio četvrtkom? Svakog četvrtka sam davao sadaku. Isto tako ovo. Imamo situaciju da kažu zvanično 60.000 60 ljudi je poginulo. 2,5 miliona raseljeni. Mi imamo tih sedam porodica koje mi hoćemo da svojim trudom, ako Bog da, da im damo nešto. E sad, mi smo mali džemat. Malo je ljudi koji dolaze ovdje. Međutim, možemo. I hvala Allahu, volimo se baviti malim stvarima koje možemo završiti. Nego da kažemo, hoćemo 77 porodica, pa ne riješimo. Vrlo bitno je da znamo, to stalno ponavljam, da je Resulullah s.a.v. rekao, najdraže dijelo Allahu je ono u kojem se ustraje, pa makar je ono i malo bilo. Da nas Allah Želešanu u tome Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وعلى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazati. Gospodar naš molimo te svako dobro i na ovom i na budućem svijetu. Gospodar naš počasti naše misli da čiste budu. Gospodar naš počasti naše riječi da iskrene budu. Gospodar naš počasti naša djela da primljena budu. Gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da sva naša dobra djela primiš. Gospodar naš molimo te džennet svako djelo koje približava džennet. Gospodaru naš sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje približava vatri. Molimo te gospodar, smiluj se nama i roditeljima našim. Gospodar naš, smiluj se nama, braći i sestri naši. Gospodar naš, uputi ljude preko nas i počast nas da mi budemo oni koji otvaraju ljudima vrata dobra. Gospodar naš, nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da naše dobro djelo nijedno ne odbiješ. Gospodar uljepšaj nam vjerovanje i učvrsti ga u srcima našim, a mrskim nam učini nevjerovanje i griješenje. Gospodar naš, počasti naše oči da gledaju samo ono što je halal, zaštiti naše ruke od, svak, od svega što je haram i počasti nas da mi radimo za dobrobit umeta umeta Tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi selle. Gospodar naš smiluj se umetu Muhammeda. Gospodar naš počasti umet Muhammeda. Gospodar naš učini nas od umeta Muhammeda sallallahu alaihi selle. Subhana rabbika rabbil izzati sallamu alaihi wa salamun rabbil